Geef mij iets springkussen. Leien, hoe leek. about his dad that he hardly knows. teacher said he just sits at his desk and draws pictures of trucks. I guess I know what that means and what it shows. Well, I'm not home three months out of the year. And here lately, it's showing on me too. I saw a lot of country at first, and I liked it then. But anymore, there's just none of it new. Oh, what a long old haul this one's been. I've had rain most of the way, and now it's beginning to pour. It sure looks cold, that wind blowing up through that canyon. But I gotta keep my spirits up, so I guess I'll sing a little more. I'm going down Feather River Canyon. Gotta go down. Donner Summit is closed. Another 80 miles, and I sure am lonesome. Cause I'll be late getting home. Road truck, road, take me to my baby. I'm tired of being alone. Velkommen til DJ Brevets brevkasse. Vi sender i dag om mandagen, fordi øh, Mixi han var syg sidste torsdag, så nu kommer programmet altså lige i dag på en mandag. Øh, Mixi, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke høre min egen stemme i hovedtelefonerne. Kan du lige øh, trykke på knappen derude? ja, ja, øh. nu skal vi lige okay. Mm -mm, holde tungen helt lige i munden. Jeg fortsætter min introduktion, mens du arbejder. Øhm, programmet i dag er den første sang. Kan du det nu? Øhm, nej, stadigvæk ikke. Det kan være, at jeg bare lige skal prøve at skrue lidt op herinde, men jeg kunne høre musikken, så... Ja. Yeah. Øh, ja, nu er det bedre. Godt nok. Øhm, den første sang var med Red Simpson, der hedder Roll Truck Roll, og dagens program handler om, hvad der sker, når man giver lytterne det, de vil have eller i hvert fald det, de tror, de vil have. Jeg har en oplevelse af, efter at have lyttet til øh, mange forskellige former for musik, at man kan en måde, man kan opdele den øh, store øh, mængde musik, der eksisterer i verden på, en, et par briller, man kan tage på, når man prøver at sortere i alt det, det er, at musikken er lavet ud fra nogle antagelser om, hvad lytteren vil have, eller om musikken er lavet ud fra et indre kunstnerisk perspektiv. Og øhm, for at komme med et eksempel på det første, altså musik, der er lavet ud fra nogle idéer om, hvad lytteren vil have, øhm, spillede jeg her først en, øh, den første sang her, øh, er en del af den undergenre af countrymusik, der hedder truck driving country. Og det gik for et par år siden op for mig, at der eksisterer en meget, meget stor mængde countrymusik, der udelukkende handler om at køre lastbil. Og det er sådan, øh, at altså, man kan kalde det en meget fagspecifik form for countrymusik. Og der er blevet spyttet helt enormt mange sange ud, som handler om lastbils livsstilen. I en amerikansk kontekst er det er lastbils livsstilen sådan en modernisering af cowboymyten, og i mange øh, truck driving country sange, der, der bliver truck, altså lastbilchaufføren, besunget som en, øh, en, øh, en ener og en, øh, en fri sjæl og sådan. Måske kan du huske, eller måske har du set nogle af de film, der blev lavet i 70'erne, som handlede om at køre lastbil. Øh, det var sådan i 70'erne, at truck driving country-bølgen, den toppede. Øhm, jeg, jeg, vi kommer til at bruge den første halvdel af programmet på at nærstudere truck driving country genren, fordi den er den er meget specifik i sin udsagn, øhm, og der er mange små sjove detaljer, og som inden, når man dykker ind i et hvilket som helst felt her i livet, øhm, musikalsk felt eller et andet felt, så opdager man altid et nyt sprog, og inden for truck driving country sangeren er der en hel masse sprog og jargon, som er sjovt at tilegne sig. Og da truck driving country-bølgen var på sit højeste i 70'erne med spillefilm om at køre lastbil, hvor heltene kørte lastbil og kørte fra politiet og fragtede illegale smuglervarer, var nogle rigtig øhm, spralske fyre, der, der, der der begyndte noget af, lastbilschauffør-jargonen at, at vippe over i det almindelige talte sprog uden for lastbilsbranchen. Man kunne sige ting som 10-4 og over and out, og der er det hele taget. Ja, for nu at give dig lidt mere at lytte til i de næste par sange, så vil jeg lige på forhånd øhm, introducere begrebet CB Radio – hvis du har set nogle af de her lastbilschaufførfilm, så vil du se, at dengang i 60'erne og 70'erne, der, øh, der var lastbiler udstyret med sådan en lille walkie-talkie-agtig radio, som hedder CB Radio. Det står for Citizens Band Radio, fordi den bølgelængde, de sender på, var en særlig bølgelængde, man havde øremærket til, at almindelige mennesker kunne sende og modtage radio, som de havde lyst til. Så det er altså en, en radio, man kan montere i sit hjem eller i sin lastbil for at kommunikere med andre mennesker, der har øh, denne her form for radio. Det er jo lang tid før internettet, og det er lang tid før mobiltelefoner, så denne her øh, walkie-talkie-agtige radio, der dækker en stor distance, den er sådan omdrejningspunktet for den form for kommunikation, som lastbilchauffører kan have med hinanden. Så CB Radio, og der er en masse sådan radiolingo, der har snedet sig ind i de her sange. Men lige for at se, om vi kan trække på noget allerede etableret kontekst, så synes jeg, vi skal høre måske nok den mest kendte truck driving country sang fra filmen Convoy. breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, big fan, come on. boy. Uh, yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown. Come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we have got us a convoy. was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down. off them hogs. 10 4, about 5 mile or so. 10 Roger, them hogs is getting intense up here. By the time we got into Tulsa town, we had 85 trucks in all. But they's a roadblock up on the cloverleaf, and them bears is wall to wall. Yeah, them smokies as thick as bugs on a bumper. They even had a bear in the air. I says, calling all trucks, this here's the duck. We about to go a hunting bear. Cause we got great big cars. sight. Come on and join our convoy. Ain't nothing but getting our way. We gonna roll this fucking convoy across the USA. Convoy. Hey, you wanna give me a 10-9 on that Big Ben? Negatory, Big Ben. You're still too close. Yeah, them hulk is starting to close up my sinuses. Mercy sakes, you better back off another 10. Well, we rolled up Interstate 44 like a rocket sled on rails. We tore up all of our swindle sheets and left them setting on the scales. By the time we hit that shy town, them bears was getting smart. They'd brought up some reinforcements from the Illinois National Guard. There's armored cars and tanks and jeeps and rigs of every size. Yeah, them chicken coops was full of bears, and choppers filled the skies. Well, we shot the line, we went for broke, with a thousand screaming trucks, and eleven long-haired friends of Jesus in a chartreuse microbus rubber duck to saw sodbuster. Come on, there, you have 10-4 sodbuster. Listen, you want to put that microbus in behind that suicide jockey? Yeah, he's hauling dynamite, and he needs all the help he can get. Well, we laid a strip for the Jersey Shore and prepared to cross the line. I could see the bridge was lined with bears, but it didn't have a doggone dime. I says, Pigpen, this here's a rubber duck. We just ain't a going to pay no toll. So we crashed the gate doing 98. I says, let them truckers roll 10-4. Yes, y'all sure wouldn't be them out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're gonna back on out here, so keep the buttons off your glass and the bears Ja, det er C.W. McCalls sang Convoy fra filmen af samme navn, Convoy. Den her sang lå 6 uger nummer 1 på Billboard Country hitlisten, den kom. Så den har altså fanget et eller andet i, den, øh, i lytternes forestillingsunivers. Hvis man lytter til den sang, vi lige har hørt, så er det Nå ja, jeg kan starte med lige at forklare bære. Udtrykket bære, det betyder politibetjent. So they even got a bear in the air, som de synger her. Det er altså en politihelikopter, der er blevet sat ind, fordi de her trucker er så ustyrlige. <clears throat> og jeg må indrømme, jeg har sgu lidt svært ved at forestille mig denne her situation, hvor der er nogle lastbilchauffører, der er så nogle lømler, at national eller hjemmeværnet bliver sat ind, og alt vil bliver nævnt her, men øh, sangen gør i hvert fald sit for ligesom at etablere lastbilchaufføren som en, en rigtig lømmel, en lone rider, en, der gør lige, hvad der passer ham. Ja, de har de jo altid været glade for det over i Amerika. Og hvis du øhm, har været med fra starten og lyttet til den første sang, Roll Truck Roll med Red Simpson, så var det et noget mere følsomt trucker-portræt, vi fik der med truckeren, der savner sin kæreste og truckerens søn, der sidder og knap nok kender sin egen far og tegner lastbiler over i skolen. Så vi forstår altså her, at truckeren han kan både være, ja, han bærer et kors i kraft af det vigtige arbejde, han udfører, hans familie lider derunder, men han kan også være en bølle og kører hele vejen til Sheetown, town men du er en 98 med at bære in the air, og så videre, og så videre. Men øhm, <clears throat> årsagen til, at der lige er fokus her på truck driving country i den første halvdel af programmet, det er fordi, der ligesom er et overordnet tema her i dag, som jeg vil prøve at, demonstrere for dig, som er forskellen på det musik, som øhm, er lavet ud fra en antagelse om, hvad lytterne vil høre. Øhm, altså i det her tilfælde en masse om lastbiler, og så musik, der er lavet af folk, der kun har været interesseret i deres eget indre univers og alt musik vil på en eller anden måde placere sig inden for den skala af de to yderpunkter, og jeg synes, det er sjovt at lytte til musik øh, med de ører, øh, og vi skal som modvægt til alt det her truck driving country høre noget musik, som jeg er helt overbevist om at lade udelukkende med et stift belægget rettet stift ind i et kunstnerisk øh, indre univers. Jeg tror eller jeg har også nogle gange selv tænkt over, hvad er så en ideel fordeling af de indre og de ydre perspektiver, øh, når man udtænker eller skaber musik. Øhm, nu skal vi høre, øh, ja, nu kommer vi til noget, jeg har glædet mig meget til, og som en kunstner, som nok en, en type kunstner, der har været med, har været afgørende for, at jeg synes, det var interessant at at sætte mig selv op på den her pedestal, som DJ Brevet i DJ Brevets brevkasse på The Lake Radio. Vi skal til countrymusikeren Red Sovine. Og Red Sovine, han gør sig stort set udelukkende inden for truck driving genren, men han har så sin egen øh, jamen, subgenre inden for den subgenre, som er, han, han, han, han, han gør det meget i sådan nogle talte fortællinger, hvor han taler ind over noget musik. Så det er en slags tale musik. Og øh, det nummer, første nummer, vi skal høre med Red Savine, det hedder Teddy Bear. Og det beskriver også en, en realitet inden for øh, det her lastbilunivers, vi allerede har taget lidt hul på. thank you I was on the outskirts of a little southern town, trying to reach my destination before the sun went down. The old CB was blaring away on Channel 19 when there came a little boy's voice on the radio line. And he said, Breaker 19, is anyone there? Come on back, truckers, and talk to Teddy Bear. Well, I keyed the mic and I said, You got it, Teddy Bear. And the little boy's voice came back on the air. Appreciate the break. Who we got on that end? I told him my handle, and then he began. Now, I'm not supposed to bother you fellas out there. Mom says you're busy and for me to stay off there. But you see, I get lonely and it helps to talk. Because that's about all I can do. I'm crippled and I can't walk. I told him to fire up that mic and I'd talk to him as long as he liked. This was my dad's radio, the little boy said, but I guess it's mine and mom's now, because <laughs> my daddy's dead. Dad had a wreck about a month ago. He was trying to get home in a blinding snow. Mom has to work now to make ends meet, and I'm not much help with my two crippled feet. She says not to worry, that we'll make it all right. But I hear her crying sometimes late at night. You know, there's one thing I want more than anything else to see. Oh, I know you guys are too busy to bother with me. But you see, my dad used to take me for rides when he was home. But I guess that's all over now since my daddy's gone. Not one breaker came on the old CB as that little cripple boy talked with me. I tried hard to swallow a lump that just wouldn't stay down as I thought about my boy back in Greenville town. Dad was going to take Mom and me with him later on this year. Well, I remember him saying, Someday this old truck will be yours, Teddy Bear. But I know I'll never get to ride an 18 wheeler again. But this old base will keep me in touch with all my trucker friends. Teddy Bear's going to back on out now and leave you alone, because it's about time for Mom to come home. But you give me a shout when you're passing through, and I'll sure be happy to come back to you. well, I came back and I said, uh, Before you go, 1010, what's your home 20, little CB friend? Well, he gave me his address, and I didn't once hesitate. Because this hot load of freight is just going to have to wait. I turned that truck around on a dime and headed straight for Jackson Street, 229. And as I rounded the corner, oh, I got one heck of a shock. 18 wheelers were lined up for three city blocks. Well, I guess every driver for miles around had caught Teddy Bear's call and that little cripple boy was having a ball. For as fast as one driver would carry him in, another would carry him to his truck and take off again. Well, you better believe I took my turn at riding Teddy Bear. And then I carried him back in and put him down in his chair. And, buddy, if I never live to see happiness again, I want you to know I saw it that day in the face of that little man. We took up a collection for him before his mama got home, and each driver said goodbye, and then they were all gone. He shook my hand with a mile long grin and said, So long, trucker, I'll catch you again. Well, I hit that interstate with tears in my eyes. And I turned on the radio and I got another surprise. Breaker 19 came a voice on the air. Just one word of thanks from Mama Teddy Bear. We wish each and every one a special prayer for you, because you just made my little boy's dream come true. I'll sign off now before I start to cry. May God ride with you. 10 4, and goodbye. Ja, den lille krøblingedreng øh, får en masse venner øh, via sin CB Radio, og Red Sovines hovedperson her i sangen er så mild og god og kører forbi Jackson Street 229 og give lille forkrøblede teddybær øh, og en hel masse øh, ture i sin lastbil, ligesom en masse andre trucker var så øh, som milde og gode og gøre det samme teddybær, der for blot en måned siden mistede sin far, der også var lastbilchauffør i et lastbil, øh, en lastbil ulykke. <clears throat> og bare roligt, der er endnu øh, tre Red Savine sangen legnet op, så du kan blive endnu, endnu klogere på det øh, meget særlige øh, lyriske univers, som Red Sovine arbejder i. Her skal vi høre sangen Little Joe, hvor han får en hund. Some time ago, I was sipping on some coffee and having some ham and biscuits when a motion caught my eye through the truck stop window. It was a little lost puppy, half starved and shaking from fear. Well, I just had to make friends with him. So I picked him up and put him in the cab. And Buddy, he took to that truck like he was born there. Well, I named him Little Joe. And as I watched him sleep on the seat beside me, that's when I knew the little Joe would be with me for a long, long time. Well, a few months later, I was talking to my old friend Teddy Bear on the old CB and not paying much attention to my back door. And little Joe started barking up a storm. I looked up and I saw a smoky in the mirror, and I slowed my rig down just in time. <laughs> But you know something? Teddy Bear heard little Joe barking and he said, Hey, Big Red, let me talk to your partner. And I said, You got it, good buddy. How's the old smoky situation, little Joe? And little Joe said, Gruff. Aw, that just tore him up. And the next 200 miles just flew by. Cause everybody on that CB wanted to talk to little Joe. Well, one night we were headed through the Smokies in East Tennessee, and little Joe started acting real nervous. I heard the sounds of lightning on the old CB, and suddenly we were in the worst storm that I'd ever seen. All at once, I saw headlights coming straight at my rig. Someone was blinded in the rain, so I swerved fast and just barely missed a camper full of kids. But the shoulder gave way, and we crashed over the side of the mountain. And when I woke up, my truck was on fire, and I couldn't move. But somehow, little Joe grabbed me by the collar and pulled me away from that burning rig. Well, I was in the hospital the next time I woke up, and the doctor was there to break the bad news. The accident had taken my sight. Oh, God, now I can't even drive. And that's when I realized how helpless Teddy Bear must have felt before the miracle happened that made him walk again. And then I thought, well, now, where's little Joe? No, no, ain't nobody said anything about little. Where's. Oh, I oh, was so sad because I figured little Joe had given his life to save me. Well, my brother asked me to come live with him, and when he opened the door to my new room, I heard an old CB just a blaring away. Well, I couldn't wait to grab that mic, and the first voice I heard was my old buddy Teddy Bear, ratchet jawing in the distance. So I broke for him, and he came right back to me. Why, it was almost like old times again teddy bear was a yakking away, unloading all the latest news on me and getting louder and louder. But all of a sudden, the sound of an engine seemed to drown Teddy Bear out. And I said, Hey, what's going on? Teddy Bear said, Open your front door, good buddy, I'm just outside. Lord, the roar of engine seemed to rock the house. And all around me, I could hear familiar voices and slamming doors. Oh, I couldn't hold back the tears. All my friends were there. And then I heard something I couldn't believe. Little Joe? That bark? Why, it had to be Little Joe. And no sooner than that, he was all over me. And I put my arms around my old partner, and the tears were streaming down my face. And then I felt something strange. Little Joe hadn't worn a collar before, and attached to the collar was a handle. A hush fell over my friends, and I realized Lord, my new eyes were standing at my feet. Little Joe. Uh, puh, det er en hel lastbilschaufførs odyssé, det her nummer fra Red Savine, nummeret Little Joe. Og, øhm, Hold da op. <laughs> det er jo en opfølger til det nummer, vi lige hørte, Teddy Bear, hvor hvor øh, han omtaler den om The Miracle That Happened That Made Teddy Bears øh, Walk Again. Så nu er rollerne vendt om. Red Sovine, øh, øh, hovedperson her i nummeret, bliver involveret i en trafikulykke, som gør, at han bliver blind, men hans nye hundevalg, Little Joe, trækker ham ud af den brændende lastbil. Og så ender det med, at Little Joe bliver hans øh, førligheds, hans blinde hund. Og så er det Teddy Bear lige pludselig, der sidder. Den forkrøblede dreng for den forrige sang, der pludselig sidder oppe i en lastbil og øh, er klar til at, at være den stærke og hjælpe den nu blinde hovedperson. Øh, det... Ja, jeg ved ikke... Jeg... Puh, ja, uh, øh, jeg øh, er lidt forkølet stadigvæk. Okay. Og det, og det, ja, ja. det, det virker passende med at snøfte lidt. Jeg men kunne, øhm, jeg kunne godt... det er svært ikke at komme med sin skandinaviske sarkasme og, og, og sidde og... Øh, ja. Men, Mixi... men, men samtidig så er det, det er jo virkelig rørende. Øhm, og, og utrolig flot, at han har Red Savine har fundet det her udtryk, ligesom at kunne fortælle de her historier i, synes jeg. Mm. Men jeg har godt kunne mærke, at du har været meget stille hele programmet, Mixi. Jeg kunne mærke, at det her musik, det her ramt dig øh, det har ramt dig på Jamen, måde? jeg synes, der er noget med amerikansk musik nogle gange, som, som kan noget. At det, øh, ja, det kan være, det er det... den skandinaviske øh, sarkasme og kynisme, som man ikke kan føle noget længere, men så også alligevel bliver ramt i hjertekuglen af den, der, af den øh, amerikanske... Øh, den der sarkasme og ironi, Mixi, den kan du, øh, den kan du altså godt stikke, stikke et vist sted hen. Ja, men det håber jeg også. Den får du jeg ikke. vil meget gerne hives ud af den. Du får ikke brug for den resten af det her radioprogram. Ej, det kan jeg godt sige det. Tak. Øhm, det, det, jeg tænker over, når jeg hører det her musik, og det er, det, det er hvor, i, altså nu handler programmet om musik, der, ja, om de to måder at anskue musik på. Den ene, hvor man Undskyld mig. Den ene, hvor man øhm, arbejder ud fra nogle antagelser om, hvad lytteren vil have. Noget lidt målgruppe tænkning, som jo er meget udbredt, og som karakteriserer den måde popmusik bliver lavet på i dag. Og så den øh, mere kunstneriske måde, hvor man arbejder med et indre udtryk, man så gør ydre ved at lave noget musik, der beskriver eller andet. Og jeg synes, Red Sovine er fascinerende, for jeg kan ikke, slet ikke placere ham på aksen. Selvfølgelig for udefra set ligner det jo... Øh, den mest nærliggende tolkning må være, når han, han, han prøver ligesom at fremprovokere nogle følelser ved hele tiden at skabe den mest øh, dramatiske og, og grådkvalte narrativer, han overhovedet kan finde frem til, men ja, jamen, jeg synes simpelthen, ja, jeg spiller jeg det. Jeg tænker, at han bare fortæller, hvad, hvad der sker i hans liv. <laughs> Men der, ja, det virker bare sådan meget koreograferet. På, på okay, Mix er overbevist, men hvad med dig? Det er nok på tide, at vi spørger vores lyttere til råds, øh, så frem der er altså nogen, der har fanget den her lidt skæve kadence, som programmet bliver sendt med. Det er jo den første mandagsbrevkasse. Normalt sender vi hver anden torsdag, men fordi Mixi øh, var syg, så er det blevet udskudt fra i torsdags til i dag, mandag den 20. januar år 2020. Ja. Øhm. Men øh, legmofonen er som altid åben, og hvis du vil være med til at give dit besøg med om den her måde at anskue musik på, eller hvis du er blevet berørt af Red Servines musik, eller du har et forslag til en sang, vi kan prøve at kigge på ud fra denne her sådan lidt rudimentære analysemodel, jeg skitserer her, så kan du dreje følgende tal i den rækkefølge, de blev nævnt i her. Det er nemlig de tal, som forbinder dig med lægmofonen. 42, 66, 80, 29. Og i og med, det er to er det er et telefonnummer, så det er, ikke, øh, det er ikke ligegyldigt, hvilken række det skal være i den her rækkefølge. 42, 66, 80, 29. Men nu har vi været væk fra Red Sevine længe nok. Vi skal tilbage. Der er lige to knaldperler til fra Red Sevine. Og den næste hedder Little Rosa. Little Rosa was her name And still I cry in vain My world won't be same since she's gone from me. I had gone to visit the grave of a friend of mine, and as I walked through the graveyard, I noticed this man kneeling down by the grave of a child. And in his hand he held a big red rose and tears were streaming down his cheeks. I walked over and laid a hand on his shoulder and started to talk to him. And during the course of our conversation, and in his broken English, this is the story just as he told it to me. He said, Mister, I'm a walking down the street of today and I pass by a bigger flower shop. I walk in and I ask the man in the shop, I say, boss, how much are for one red rose? And he look at me with one a bigger frown and he says, I want a dollar, please. What's in a buy and a buy? A swell dressed, a blonde, a young lady walk in and she says, how much are for one red rose? And he look at her with one a bigger smile and he says, a ten cents. And I said, boss, how come you charging me a dollar for the rose? and you charge the young lady only ten cents. And he says, look, mister, you telling me why you want the rose, and maybe I'll give it to you for naught. And I said, the boss, I'm a hard worker, man. Working the railroad and only make a three dollar a day. And I got a little girl, and her name is Rosa. Uh, Rosa's just about this high, uh, boss. Every day when I come home from work, a little Osa come running to meet her papa. She'd throw little arms around my neck and say, Papa. And I'd say, Rosa. But the one day, boss, I come home from work and I don't see Rosa. I look her down by the railroad track and I see one a bigger crowd. Oh, I go down and I push the crowd this way and I push the crowd that way and <laughs> they boss both at my feet. Lay my little Rosa. And that's why I want the roses, boss. I want to put him on Little Rosa's grave. The man he don't say a not. But he picked the biggest and the reddest rose, and he give it to me. And I say, thank you, boss. Thank you very much. And though she's gone, you see, she's still the world. she'll always be that little girl of mine. Red Savine med sangen Little Rosa og Red Savine fortsætter sit grødkvalte narrativ denne gang om en lille pige, der er blevet dræbt i en togulykke. En af grunden til, det er mig en lille smule magtpålæggende at placere Red Savine på aksen imellem øhm, psykofantisk øh, målgruppesegmenteret musik, altså musik lavet på baggrund af forestillinger om, hvad der vil være populært, versus den modpolen musik, som er lavet ud fra et indre perspektiv, som bliver eksternaliseret af at hvis, hvis Red Savine virkelig tilhører den fløj, der arbejder baglæns og siger, jamen, hvad vil folk være interesseret i at høre om, så må det sige at være meget kynisk og beregnende og have så mange sange om øh, forkrøblede børn, der har mistet deres forældre, øh, lastbilulykker og små piger, der bliver dræbt i togulykker. Det virker som et ret sindssygt fokus at have øh, i sin sangskrivende, men ikke desto mindre er det må sige at være en meget stærk rød tråd i hans i hans øvre, og jeg, ja, jeg kan må sige, øh, for nu refererer til det Mixi sagde, min egen nogenlunde vel øh, nogenlunde skarpe sans for sarkasme og ironi bliver godt nok sat ret meget ud af spillet, og det kan selvfølgelig både være forskellen, den tidslige forskel fra år 2020 i dag til, til, til start, nej, hvad Red to Vine, ja, det er, det er sådan start 60'erne til sidste 60'erne, så vidt jeg lige husker. Det kan være tidsforskel, men det kan også være de kulturelle øh, forskellen mellem Danmark og USA, hvor, som gør, at jeg ikke rigtig kan, kan, jeg kan faktisk ikke rigtig afkode det. Altså, og det, det sammen med, at det er noget totalt uforståelig, unik musik, gør, at jeg i ny og næ vender tilbage og tager mig en lille knivspids Red Savine. Nu skal vi til den sidste Red Savine-sang, jeg har tænkt mig at spille i dag og måske... Må jeg, må jeg bryde ind igen? Ja, tak, Mixi. Mm. Det var bare fordi, jeg tænkte, øhm, at hvis man skulle sige noget sådan musikalsk om, om det her øh, udtryk, han har fundet frem til, så lagde jeg mærke til i et af de andre numre, at der var enormt meget rumklang på hans vokal. Det, nu går vi sådan benhårdt skabt analytisk til det, men at det slog mig, at det også er en form for gospelmusik. Okay. Øh, han, øh, han er også lidt en, øh, en præst, på en måde. Ah. Måske. Det... Som taler i det sakrale rum, og så spiller backingbandet i baggrunden, ikke? Okay. Altså, det, det, øh, det var ikke helt så tydeligt på det nummer, vi lige hørte, men, men måske er det på det næste her, jeg ved det ikke. Men øhm, man kunne måske lige sådan... Der... Ja, tænke over... Øh, der er et... Øh Uh, nu får jeg lyst til lige at snige et ekstra Red Survivor-nummer ind, der faktisk understreger det, som du lige har sagt. Hvor, øh, jamen det, den er... Nu, jeg fornemmer også, at, at lytterne har fået ørerne op for Red Survivor derude, så nu, nu lige for at understrege, at du muligvis har ret, Mixi, så skal vi lige ind over en ekstra Red Survivor-sang, som jeg lige skal kalde op på min øh, øh, monitor her. Øh, den bekræfter lidt det, du siger, fordi den den handler om en, der netop har mistet sin kone af naturlige årsager. Man fornemmer, at det er en pensionist eller en nybagt enkemand, der synger til sin afdøde kones krop, lige efter den er kommet hjem fra øh, balsamering hos bedemanden. Well, hun, we both knew this time just had to come. But the thing we didn't know was which of us would be the first to go. Now, they just brought you home, sweetheart. And I've asked the kids and the grandchildren to wait outside a minute or two. Because I wanted some time by myself to share some old memories with you. Why, I remember the first time I saw you and the way you stole this old heart of mine. And the first present I ever gave you was the prettiest dress that I could find. Oh, we courted a while and I just nearly drove you wild till you finally said you'd be mine. And I gave you that ring and one other thing the prettiest dress that I could find. Oh, we shared joy and tears for the next 56 or 7 years. But, honey, all I can recall are the good times and the way that I would prove how much I loved you was with the prettiest dress that I could find. Now, I thought my love was strong, and, and, it was. But when the kids came along, why, I was just as helpless as could be. But you just lie there and grin when I'd come strutting in with the prettiest dress that I could find. But darling, it's so different this time. But there just wasn't a thing that I could do. And you know how I always go to pieces when something happens to you. Well, I'd just like to say I love you. And sweetheart, you look just fine. But before I go, I want you to know that you're wearing the prettiest dress that I could find. Yes, you are. Ja, det er endnu en tårepærser for Red Sovine, hans... Ja, jeg, kan, jeg kan godt mærke, nu begynder det ligesom at... Ja, jeg kan... Ja, jeg, Først jeg blev meget ramt af de første par numre. Nu kan jeg godt mærke, at hvis alt Red Savine er det her, så, så er det overload for mit, øh, mit skandinaviske hjerte, tror jeg. Okay. Det er måske nogle steder inde i dig selv, du ikke helt er klar til at opdage, eller det peger på her. Jamen, det er rigtigt nok. Men jeg kan også godt lide, at det er de... Øh, altså, han, han tager fat om de nære ting, ligesom vi skal alle sammen herfra, og ja. Det er Hvem, øh, Hvem skal sidde alene tilbage? Det er stærkt at skrive en narrativ sang, hvor man synger til sin afdøde kones lig, som hun ligger der i den kjole, man gav hende som ung. Altså, det, det, <laughs> det er fandme hårdt, altså. Ja, men sådan er livet. Altså ægte hårdt, virkelig. Det Red Savines musik handler om livet, og det er derfor, det godt kan være hårdt at lytte til. Vi, jeg ved godt, det er for meget med alt det her Red Savine, men vi skal høre den sidste sang, fordi det er muligvis den bedste Red Savine-sang, og den har, den har nogle... Øhm, den har nogle implikationer, som nogle af de andre sange ikke har. Så der er også kun én mulighed for... Øh, øh, der, den her sang kan kun hedde én ting, og kun handle om én ting. Den hedder nemlig Daddy. Today, I've been counting the many blessings in the family my dad raised. All the love we shared through the years has come back to me in many ways. And today, my mind flashed back to my childhood days. I recall my first day of school and how much it hurt my dad to see me start off in patched up blue jeans. But, Dad, today that's the style. My boy won't go anywhere without his patched up jeans. They're old and faded, and they look like they've never been cleaned. And I remember Sunday school and how I'd get mad when you'd make me go. But now I can see why that was so important to you. Because we prayed together and we stayed together. Now, my dad was a man that knew his own mind. And I remember when he'd call us all together and he'd say, Family, it's loving time. His world was built around mom and the four kids they raised. And I can still see the smile that always came on mama's face each time dad would say the table grace. The house was filled with lots of noise, but when we got too loud, dad would always say, Ah, oh, those devilish boys. There was three of us. The fourth was a girl. Well, you know, Dad had a choice. A favorite, that is. But he'd say, I love one just as much as I love the other. Oh, would you look at her? She, she looks, looks, just, just like, like, her, mother. mother. I've heard a lot of other people talk about my dad and talk about the things that he'd done when he was young. Because I might be a little bit prejudiced, but he was the best in the county when it came to a contest and games because he could outrun, outbox, outshoot any of the professionals that came to town. Now, my dad was a good man, and his family came first, and he did his best for us. And I know sometimes he worked till it hurt. The Depression wasn't an easy time. A dollar a day was the pay back then. And I remember my dad leaving the house before daybreak and walking 14 miles to get to work without being late. Oh, I guess everyone remembers the good times and the bad. Good times were happy, and bad times were sad. And when I would do something wrong, he'd straighten me out with his hand or a belt out behind the house. But now, Mama didn't raise her voice or fuss when we get out of hand. She'd just say, Now that's enough. And if we didn't obey, She'd tell Dad what was wrong, and without a question, Dad would lay it on. While we picked cotton, chopped cotton, stacked hay, pulled corn, well, that's the way we made our living back then on the farm. But things are different now, because it's like a new world we're living in. Everything's a mad rush, not enough time for friends. And when I think of my dad, it makes me proud, you see, because he gave so much of himself to make life easier for me. Now, not everyone is lucky as I am to have a father who wanted the best for me out of life. And now, when I hear a church bell chime, it's almost like my dad saying, Family, it's loving time. So, why don't you go to your dad right now and tell him you love him? And I'll bet you a dollar against a dog biscuit It will mean more to him than any gift that money could ever buy. Because, you know, you can't ever repay him for all the things he's done for you. And the best way I know to let him know is just say, Daddy, I love you. Ja, det kan godt være, at vi skal indsætte tre minutters stillhed her, så lytteren kan følge Red Savines opfordring til med det samme og ringe til sin far og sige tak for alt det, far har gjort for dig, som du aldrig kan tilbagebetale. Heller ikke de pryl, du fik ude bag ved huset med hånd eller bælte. Denne her sang fascinerer mig. Der er mange vinkler, man kan tage her. En af dem er øh, familien, som en gisseltagningssituation og et efterfølgende Stockholm-syndrom. Det er... Ja, hvad, hvad gør man, når sønnen i dette tilfælde takker sin far for brylene og siger, jamen, det var nødvendigt, og jeg er dybt, dybt taknemmelig. Jeg vil ønske, vi kunne, ja, at programmet havde en tilknyttet øh, radiopsykolog, som kunne hjælpe os med at udrede trådene her. Jeg håber, at denne streng af Red Sovine-sangen, ja, jeg tror enten har den brudt dit bånd til DJ Brevets brevkasse, alt det her dybest set uforståelige, sentimentale musik, eller også har du øh, har det cementeret båndet og gjort det stærkere. Det vil tiden jo vise. Øhm, nu for at belønne dig for at have stået last og bræst med den her muligvis ikke specielt behagelige... Øh, ja, det var ikke min hensigt at tage afstand fra det her musik, men det er jo anderledes og meget krævende musik. Øhm, nu skal vi lige have en portion musikalsk lugtesalt med en, som jeg med ret stor sikkerhed vil sige befinder sig over i den anden ende af skalaen, der hvor øh, de ideelle forestillinger om en ren kunstner lever, nemlig en, der arbejder indefra og ud, og så håber, at verden ønsker det, som kunstneren også har lyst til at skabe, og det, som kunstneren finder inde i sig selv. Vi skal til Shubi Taylor, en øh, mand, der, hvis du kender Shubi Taylor allerede, så godt for dig. En mand, der øh, i, efter, i sin egen øh, har den idé, at han er rigtig... Han kan lyde fuldstændig som en saxofon med munden. Subi Taylor. su, su, wa, shri, tra, la, la, we, do saw, tra, la, la, ha, we, be blah, we, be saw, da, raw. La da da shree, lo poom pa, la da da shra, we de saw, la da da ra, we da da saw, peepaw, little baby, little to baby, we da ra, sa ba da ha, sa la ra, sa la ha, ya, we da sa Habaru shot Rabaru pass Ledobe Shrots Ledobe Utwe Shubi spla Shabala ra Ledundi spla Shabala ra Swimmily pla Lidwa Ishra Ledu da la Badu Leda Baby Ledu da la Badu Leda Baby Bendu Brana Lindu Lindu Led Dobe Lindu da la Badu Leda Baby Bendu Brana Lindu Lindu Led Baby Papi Papi Papi Dabi Dabi Dabi Dabi Lindu da la la bedrlin tra da ba la ra fiddly dee da la bedrlin what can be me do do do da bedrlin what can be me what can be me shri shra ha shra ba la ra sha la ra sa la instantly blobby shra sa ra sha ba la ra ba la ra ba la shra fiddly dee me ra fiddly do me do me fiddly do do spla la me do sweetly do do ra sha la la swa sha la la bra dee da fiddly do da bit do ra Shabala Rossala Rossala a Shrada Sa Shabala a Rossala Hossle Dada little Dove Nutten Wafle Wind Spa Dada Nutten little do the Tra Love Nutten Wafle Dudu Lapelle Nutten Wafle do do Fibe Nutten Wind Shrag Det er fandme et godt nummer. Øhm, at det, ja, jeg bliver mundlam. Jeg synes, det her, det er, det er jo morsom musik, selvfølgelig er det det. Men det er godt nok også udtryk for et usædvanligt mod og at være så egensindig i udfor, altså tilegne sig evnen til at gøre, som Shubi Taylor gør her. Øhm, jeg synes, det, at det er selvfølgelig er et sjovt og usædvanligt nummer, det, det er nærmest kun, gør det kun nemmere for mig sådan at, at deltage også i de øh, følelser, som han prøver at udtrykke, Subi Taylor. Øh, og så synes jeg, det, ja, det er virkelig... Jeg har, nu har spillet det her efter en lang serie af Red Survive nummer for virkelig at understrege det her nummers kvaliteter. Øhm, ja, jeg har forsøgt at sætte ord på dem. Jeg håber også, du hørte noget i det. Det kan godt svare sig at høre det nogle flere gange, så øh, nyhedsværdien ikke skygger over det kunstneriske indhold. Er det Shubi, der spiller orglet også? Det, det tror jeg ikke, det er. Jeg har øh, læst... Fordi noget. det var ret fedt også, synes jeg. Ja, altså alle tonerne kom i den rigtige rækkefølge, men... Nå ja, men der blev også jammet igennem. Altså. Ja, der Aarhus-cyklen var oppe i tredje gear. Mm-hmm. Øh, Shubi Taylor indspillede nogle øh, bånd i New York i, jeg tror nok det var i 80'erne, da jeg læste en blogpost om det for mange år siden. Og så lad være med at gøre det nu. Nu sidder du og hører DJ Breds brevkasse, men på den videoside, som hedder Video Monkey, som mange bruger, der kan man søge på Shubi Taylor, og så er der en video med Shubi Taylor, hvor Shubi Taylor deltager i en talentkonkurrence. Og den video er morsom, men den er også ekstremt forstemmende, og så minder den meget om det program, som nogle gange kommer i fjernsynet, der hedder X-Factor, som jeg øh, i weekenden begik den fejl at se, fordi jeg var i et hjem, øh, der praktiserer Flow TV. Og der var en skaldet mand, der var en af dommerne, som måtte bestemt over, hvordan øh, folk måtte udtrykke sig og synge. Og han bestemte ikke alene bestemt over det, han måtte også bestemme, at han var en skaldet mand i jakkesæt, der virkede som om han havde en meget stor platform at udtrykke en meget smal og personlig form for vrede på. Jeg ved ikke, hvem han repræsenterer, eller hvem der har inviteret mig ind i fjernsynet, men han var der. Det var mit indtryk er, at han ikke var der for første gang. Der var en omkring 15-årig pige, der var inde og synge. Hun var en, en håbefuld aspirant i den her musikkonkurrence, som kører i fjernsynet, og hun bevægede sin hånd fra side til side for at holde tempoet, mens hun sang a cappella. Det generede den skaldede mand i det grå jakkesæt, og han kiggede på hende med små, plirrende, vrede griseøjne og sagde, stop den der vinduesvisker. Hvad skal du med det? Altså, han bestemte, hvordan hun måtte bevæge sine hænder, mens hun sang. Dernæst blev der klippet til, at hun blev smidt ud af talentkonkurrencen, og hun stor grad og havde mistet øh, til synlædende mistet glæden ved at synge noget, hun lige havde fortalt, hun havde haft det rigtig dejligt med i rigtig mange år, og nu ville hun gerne leve af at være sanger. Og ja, jeg genfortæller den her lille og totalt trivielle anekdote fra programmet X-Factor lige efter nummeret med Shubi Taylor, fordi jeg synes, det er så mm, kulturelt forarmende at se, at, at nu er noget enormt bearbejdende fjernsyn, hvor alle mennesker, der gør noget, som den skaldede mand i det grå jakkesæt ikke kan lide, de bliver ydmyget. Og hvis de var pisselig glade med den skaldede mand i det grå jakkesæt med de vrede griseøjne, så ville der ikke være et problem, men problemet er, at han i mange menneskers øjne repræsenterer en eller anden form for ekspert, der bestemmer, hvordan folk må udtrykke sig. Og jeg kunne personligt, jeg har en egoistisk grund til gerne at ville leve i et samfund, hvor der er folk, der har modet til at være som subitaler og synge som subitaler. Og jeg frygter, at det ikke bliver nemt, når der er en normreguleringsmekanisme på Flow TV, der involverer den øh, skaldede mand med de små vrede griseøjne. Heldigvis har vi en stor global koncern, der hedder Microsoft. De har lavet et styresystem, der hedder Windows. Der var engang noget, der hed Windows NT, så var, kom Windows XP, så kom Windows CE, nej, det var før, så kom Windows Vista, det var dårligt, så kom Windows 8, det var også dårligt. Så kom Windows 10, og det var også... Det, det er okay, men også dårligt. Men de har også lavet noget fedt, nemlig de har lavet en omvendt karaoke-program, og karaoke-programmet fungerer sådan, at man bare synger ind i, ind i programmet, det hedder Microsoft Songsmith, og så genererer programmet ud fra din a cappella, genererer det et backtrack til dig, så du kan ligesom lave spontan musik, hvor Microsoft-koncernens uendeligt store kunstige intelligens så opfinder <clears throat> den optimale backing til din sang. Og så er der selvfølgelig nogle entreprenante og morsomme sjæle, der har, der har pusset det her programmel på en, en a cappella fra en af vores, ja, en af de aller, aller største. Thank you. Just beat it. karaoke, autogenereret backbeat til Michael Jackson-hittet Beat It, lavet af Microsoft Songsmith. Øhm, Mixi, er det rigtigt husket, at du, øh, du har et track med til os i dag? Åh oh, ja, yeah. er det nu, vi skal høre det? Øh, oh, Yeah. Du lyder som om, du har været generet af, af uh, programmet altså- indtil videre. <laughs> Nej, altså lige det her, det var lige fire hårde minutter måske. Ja, altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg fangede pointen med nummeret ret hurtigt, og så, så synes jeg egentlig, at det var... Pointen? Hvad, hvis, hvad... Nå, men det, hvis det handlede om at illustrere øh, Microsoft Songsmiths evner som, øh, som karaoke-program, eller omvendt karaoke-program. Jeg synes, det er en fantastisk idé, men... Øh, ja. Men hvad? Øh, det var noget, noget, noget spændende og øh, forfærdelig musik, der kom ud af det, synes jeg. Okay. Ja. Altså, det er jo interessant at se, hvordan den kunstige intelligens ligesom prøver at svare på ens spørgsmål. Ja. Øhm, øh, øh, Michael Jackson var måske så lige lidt for avanceret et spørgsmål til den. Mm. Eller, eller også, så det blev bare en, et helt andet nummer. Det er også okay der er mange, igen, mange mulige... Øh... Algoritmer kan også fejle. Ja, ja men jeg, jeg, jeg, måske lidt frimodigt at ligefrem sige, det er en fejl, Mixi. Ja, det er rigtigt nok. Undskyld. <laughs> Undskyld til algoritmen. Jeg forstår godt. Det var bare, det var, det var lidt ensformigt også, synes jeg. Hey! Nu sker jo en gang i kvartalet, det her læg. Mofonen ringer. Hvem kan det måtte være? Hej, det er DJ Bred. Du lytter til DJ Breds brevkast. Du har ringet ind til DJ Breds brevkast. Hvem er det? Ja, goddag. Du taler med, øh, med Vilfred, en, øh, en fast lytter. Hej, Vildfred. Vilfred. Det, øh, det skønne program. Tak skal du have. Tak fordi du ringer. Hvad fik dig til at ringe ind til de der øh, brede brevkasse? Jamen, jeg blev simpelthen bare så rørt af det der musik, øh, I spillede før. Var det Red Survival? Og, øh, ja, det var det. Jeg kom lidt sent ind i programmet, men øh, jeg synes godt nok, at øh, det fremprovokerede nogle tårer. Jeg har selv lige stået og skåret nogle løg, og ved at lave noget aftensmad. Mm. Er du, hvad man Men, vil øh, kalde en følsom sjæl også normalt? Det, det, det vil jeg mene, altså. Det, det, det tror jeg nok, jeg kan. Jeg har i hvert fald en svag side for det her program, når det bliver følsomt. Da du sagde, at du var værd at skære løg, var det en metafor? Nej, det, det, det var jeg jo faktisk i gang med at, at at øh, rive en masse løg. Rive løg? Ja, det, det, det kan jeg anbefale, hvis man skal lave sådan en, øh, en, sådan en, en god curry i hvert fald. Men øh, det, det vil jeg ikke øh, heller tage sådan øh, airtime med. Jeg vil egentlig bare sige tak for programmet, og jeg mener nok det noget med, at I kan se, hvor mange lyttere vi har måske. Men øh, jeg vil bare sige, at vi er mange, og, øh, og vi godt kan lide det her program. Fedt at høre. Tak for det, øh, lytter Vilfred. Kan du ikke lige... Øh, hvad er egentlig forskellen på at skære løgn og rive dem? Jamen, altså hvis man ligesom skal lave en, øh, en, en paste, altså hvor man sådan, øh, sådan øh, hvad skal man sige, jeg skal lige lidt længere for, væk fra radioen, tror jeg, for jeg kan sådan høre mig selv i et eller andet delay. Øh, jamen, just, ja, fordelen er, at øh, hvis man sådan, for eksempel varmer sin, sin masala og sine koriander op først, mm. i mhm. olien, så, så er det som om, at det ligesom bliver til, så har man ligesom en paste, paste af løg, hvidløg og øh, ingefær, lad os sige. Øh, ja, det kan jeg anbefale. Det er noget, det er noget min ven Lasse har introduceret mig til. Okay. Øh, også kendt som øh, Little Artist. Aha. Han er en dygtig chef. Der ser man bare, jeg forstår, hvad det er for en... Øh, hvad, øh, hvordan du er i stand til at tale på alle lytteres vegne. Det, øh, Mm-hmm. Det lyder som om, du repræsenterer et stort bagland af, af kendere, der ved, at løg, løg de skal rives. Ja, jamen og det, nu er det jo, det er jo et, øh, sådan et uh, aftensmadsprogram, ikke? Når man, når man står og skal lave boller i kaj, så sætter man DJ brevet på, på The Lake, L-A-K-E, Radio. Det håber jeg fandme, du har ret i. Tak fordi du øh, ringede ind. Øhm, jeg håber, du har Jamen, lyst det, til at... det er min glæde. Jeg håber, den bliver god, den der ret med de mange øh, pyrerede løg. <laughs> ja. ja, det håber jeg også. <laughs> God aften til jer. Tak i lige måde. Gud, hvor skønt. Der ringede lægmofonen. Men øh, Mixi, vi var værd at nå til det punkt, <clears throat> vi var ligesom ved at varme lidt op til at høre den, den banger, du har med til os i dag for din... Øh, er det en syvtommer samling, vi hører fra? Eller hvordan er det? Det er rigtigt nok, ja. Men skal vi bare sætte det på, måske? Ja, det Og så lige, lige tage en pause, eller ja, lige... Der er vist ikke nogen tvivl om, hvis jeg nu lige opsummerer din position i, i forhold til det her program, så har du lige et øjeblik til at rejse dig og gå over til pladespilleren. Ja, men hvad, hvad, så siger du alt muligt om mig imens jo. <laughs> Øhm, jeg, jeg, jeg, jeg håber, jeg, jeg tror måske, det bare virker som om, jeg tror, det er meget sandsynligt, at mange lyttere vil indtage den lidt sammen, lidt afmattede position i forhold til de ek, øh, eks, eksperimenter, der har styret planlægningen af dagens program. Mm, det er også en hårdt optrukket øh, dialektik, synes jeg. Ja, den er mangelfuld, og den er hårdt optrukket, og den er også... Men det skal man jo nogle gange gøre for at få pointen igennem. Ja. Mm, yeah. men jeg synes også, at, ja, vi har også været ude i nogle dejlige mellempositioner. Ja. Red Sovine var svær at placere. Jamen, det er det. Han er fascinerende, fordi man, man ved simpelthen ikke, i hvilken ende tørresnoren man skal hænge ham. Nu går jeg over til pladespilleren. Jeg gør det. Jeg kan godt se, at det Mixi siger her med, at yes, det er sådan lidt sort-hvidt med, om man af, af en, en reklameselskabsmusiker, der gætter på, hvad målgruppen vil have, eller om man er en rigtig ener, der bare følger sin egen indre dagsorden. Mixis track Coming Up moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never of a bus, dear. while oh, riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you. some my friend. Say you love me too. Why don't you answer my prayer? You know every day I say a little prayer. I say, I say a little prayer. Dejlig musik, Mexi hvad er det for noget? Tak skal du have. Det er et Burt Bacharach-nummer, som hedder Diane Warwick. Mm. Ja. Det var rart lige at rense ørerne med det. Tak skal du have. Velbekomme. Øhm, <clears throat> I stedet for at sidde her og postulere til højre og venstre ud fra den dialektik, som vi har gennemgået med Red Sovine og Subi Taylor og Songsmith, så synes jeg, det er på tide at få nogle tørre tal og en systematisk videnskabelig fremgangsmåde i spil. <clears throat> der er nemlig øh, nogle kunstnere, der i 1996 lavede øh, to stykker musik på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. Og det var i, 19, ja, i 1996 lavede de en hjemmeside, hvor 500 mennesker udfyldte, besvarede et spørgeskema, der spurgte til deres, øh, hvilke karakteristika, der kendetegnede det musik, de bedst kunne lide, og hvilke karakteristika, der kendetegnede det musik, de mindst kunne lide. Og det var for eksempel sådan noget som, hvad vil folk helst have en sang handler om? Og hvor lang er den ideelle sang? Og øhm, hvilke instrumenter er der i den ideelle sang? Og på den måde indsamlede de et ret stort datasæt med 500 forskellige menneskers musikalske præferencer. Og ud fra det, så har de lavet en sang, der hedder The Most Wanted Song, som 72 procent af verdens befolkning statistisk set vil kunne lide. Og så, ja, og The Most Wanted Song, den er 5 minutter lang. Så producerede de også ud fra det The Most Unwanted Song, som færre end 200 mennesker på verdensplan statistisk set vil kunne lide og The Most Unwanted Song. Den er 22 minutter lang. Nu skal vi høre dem begge to. Øhm, det er ikke sikkert, vi når at høre hele Most Unwanted Song. Den er jo meget lang. Men jeg tror, vi... Ja, det kommer vi til. Vi starter selvfølgelig med The Most Wanted Song af Koma og Melamit og Dave Soldier. The Most Wanted Music. Ja, det var det, jeg lige sagde. tillade mig lige at <clears throat> tale lidt over den her sang. Nu har vi så... Ja, det er spændende nok. Det er The Most Wanted Song, og den lyder jo af gode grunde som noget, man har hørt mange gange før. Det er en duet mellem en mand og en kvinde, og det handler om kærlighed, og der er en lys kvindestemme, der synger duet med en dyb mandestemme, og alt er sådan som en god Quiet Storm-ballade af nu eksempelvis Anita Baker eller sådan noget. Og, ja, så det lyder ikke så underligt som noget, man har hørt før. Øh, det er jo derfor, det hedder popmusik. Det er fordi, det består af noget... Øh, det består 99% af noget, man har hørt før, og så er der lige en ny, frisk knusbis X, der skal få det til at virke som om, det her nummer, det er altså nyt. Nå, jeg fader den lige helt ud her, så vi kan nå til The Most Unwanted Song. Og den er meget lang, men øh, lad os lige høre noget af den. Noget, ja, et par meter, som, som det også lige er fedt at holde sig for øre, mens vi lytter til The Most Unwanted Song, er også selve sangens struktur og de skift, der sker i, i dynamik og volumen og tempo. Alle, alt, alle beslutninger i denne her sang er udtænkt øh, for at være så uattraktivt som overhovedet muligt. The most unwanted music. Ja. Det var det, jeg lige sagde. Også instrumenteringen super spændende instrumentering. 200 mennesker på verdensplan, der kan lide det her musik. temposkift. Sækkepiber, ål, fløjter, halve kokosnødder, børnekor, atonal, rock, opera, rap. Ja, det lyder som om, det har været ret fedt at være med til at lave den her sang. Emnerne folk mindst kunne overskue musik handler om, undersøgelsen, som denne her sang er baseret på, viste, at de emner, som folk mindst ville have musik handlede om, det var øh, ferier, cowboys, øh, højtider, og så en reklamejingler. Øh, der er nogle flere ting, hvis man lytter efter. Nogle flere emner, jeg har glemt nogle af dem, men... Som mange skift, mange forskellige tilstande og sådan noget. Det, ja, man bliver da også hyldet lidt ud af den, men det er jo et meget stærkt musikalsk lugtesalt, som jeg håber vil bekomme dig vel efter en tur på den rigtig, rigtig bumlede vej, som brevkassen har været i dag. Det, jeg tror, det lykkedes mig at hylde selv Mixi ud af det. Han har ellers ganske store ører. Jeg, ved, jeg kan lide ting i begge numre, tror jeg. Okay. Og der er også ting, jeg ikke kan lide. Okay kan du erklære dig, så du kan ikke helt sige, at du er en del af den eksklusive klub på øh, 200 mennesker på verdensplan, der vil elske alt ved The Most Unwanted Song. <laughs> Nej, men det ville også være for forudsigeligt, synes jeg. Ja. ja. Man, kunne Ej, mist, man kunne mistænke dig for at have en... Jeg synes, det var rigtig fedt, da det første stykke kom med øh, Casio-trommemaskinen og øh, sådan noget second line tuba. Ja. Det synes jeg var vildt fedt. Og Laurie Anderson-agtig øh, opera-rap ovenpå. Ja. Det var, øh, så tænkte jeg, yes, det er lige sådan noget, vi spiller på The Lake. Men så, ja, det var også for meget af det gode. Som kunstværk er det jo... Jeg synes, eksperimentet er meget sjovt, fordi det er klart, at The Most Unwanted Song, der er mest interessant, altså The Most Wanted Song, det... Det... Det... Ej... der stykke er da ret godt, synes jeg. Ja. Jeg tror, jeg vil udnytte situationen til lige at tjekke lægmofonen. Hej, du har ingen beskeder. Surprise! Hvis du lever i en on-demand-agtig virkelighed, kan du øh, komme i kontakt med dit øh, brevets brevkasse imellem programmerne ved at dreje følgende tal i den nævnte rækkefølge. 42, 66, 80, 29. Banjo, heller ikke et særligt ønskværdigt instrument ifølge den spørgeskemaundersøgelse, der ligger til grund for det musik, vi nyder nu, som er The Most Unwanted Song. er stærk tobak. Jeg tror, vi gemmer, vi gemmer de sidste 12 minutter af det her musikalske lugtesalt til en senere brevkasse. Og hvis du har hængt på hele vejen øh, i dette, denne udgave af dit de brevkasse, som jo har været mere eksperimenterende. Det har været et af de håndklæder, der er blevet vasket mange gange. Det, man kan blive tør af at bruge det, men det, det har ikke været blødt. Så vil jeg bare sige tak for din loyalitet. Øh, brevkassen er mange ting. Nogle gange er det smooth og lækkert. Nogle gange krasser det lidt, men jeg håber da, at øh, du har haft en oplevelse. Det har jeg i hvert fald. Mixi, har du noget på hjerte, inden jeg lige fyrer den sidste øh, sang af her? Jeg synes, det har været et godt program. <laughs> tak skal du have for den helt uvildige, <laughs> helt, helt uvildige skudsmål. DJ Breds brevkasse siger tak for den gang. Jeg kommer også i Osborne. Earth, Wind and Fire. DJ Kammerbond Mix.